บุ๊กทูสิบสาม ცამეტი 13 กิจกรรม საქმიანობა საქმიანობა มาท่าทำอะไร რა საქმიანობს მართა რას საქმიანობს მართა เธอทำงานในสำนักงาน ის ოფისში მუშაობს ის ოფისში მუშაობს เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ის კომპიუტერთან მუშაობს ის კომპიუტერთან მუშაობს มาท่าอยู่ที่ไหน სად არის მართა სად არის მართა ที่โรงหนัง კინოში კინოში เธอกำลังดูหนัง ის ფილმს უყურებს ის ფილმს უყურებს ปีเตอร์ทำอะไร რას აკეთებს პეტერი რას აკეთებს პეტერი เขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย ის უნივერსიტეტში სწავლობს ის უნივერსიტეტში სწავლობს เขากำลังเรียนภาษา ის ენებს სწავლობს ის ენებს სწავლობს ปีเตอร์อยู่ไหน სად არის პეტერი სად არის პეტერი ที่ร้านกาแฟ კაფეში კაფეში เขากำลังดื่มกาแฟ ის ყავას სვამს ის ყავას სვამს พวกเขาชอบไปไหน სად გიყვართ წასვლა სად გიყვართ წასვლა ไปดูคอนเสิร์ต კონცერტზე კონცერტზე พวกเขาชอบฟังดนตรี თქვენ გიყვართ მუსიკის მოსმენა თქვენ გიყვართ მუსიკის მოსმენა พวกเขาไม่ชอบไปไหน სად არ გიყვართ წასვლა სად არ გიყვართ წასვლა ไปดิสโก้ დისკოთეკაზე დისკოტეკაზე พวกเขาไม่ชอบเต้นร მათ არ უყვართ ცეკვა მათ არ უყვართ ცეკვა